Ռադիո Գիրք հանրային ռադիոյի եթերում կարդում է Անուշ Ապրեսյանը։ Դավիթ Սամվելյան, Ռոդենի ձմեռը, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն, Երևան 2019։ Մաս 3։ Պատրանք Երազ։ Արավոտ էր։ Մի սովորական կիսամութ ու դատարկ փողոցներով առավոտ, երբ թրջուններն անգամ չէին հասցրել զարթնել, երբ արևը մի աչքաչափ հեռավորության վրա գտնվող սարերի հետևից դեռ չէր բարձրացել ու մտել չքողարկված պատուհաններից ներս։ Գլուխս վախեցած, բայց հանգիստ շարժումով կտրեցի բարձից։ Կողքիս պահարանի վրայից վերցրի գիշերվանից հետո մնացած ծխախոտներից նախավերջինն ու կիսաբաց աչքերով, բայց կենտրոնանալով ու մի քանի փորձ կատարելուց հետո շուրթերից դեռ իրար կպած ու չոր արանքում պահելով փորձեցի կպցնել այն հիմար սովորության համաձայն։ Անսովոր էր քեզ երազումս տեսնելը։ Դեռ կիսամութ էր։ Ձերքը ստարա դեպի լուսամփոփն ու մի հպումով միացրի թույլ լուսավորության աստիճանի վրա։ Այնքան հստակ ու པարզ է իր երազումս, այնքան իրական, ինչպես նոր արտնացողի աչքերում երևացող ծխախոտի ու լուսամփոփի լույսերը։ Փորձեցի տեղիցս վեր կենալ, գլուխս ու մեջքս կտրելով մահճակալից, բայց այդպես էլ նստած մնացի։ Ուր պետք է գնայի կամ ինչի համար՝ սուրճ դնելու կամ պատուհանը բացելու, բայց բերանումս դառնահամեր։ Իսկ թարմոթի կարիք չունեի, Դրսում ցուրտ է հիմա, իսկ դու փաթաթվել է իր մտապատկերի սուտակացնում է իր քոթափանցիկ ձեռքերով։ Ձեռքս տարա հերախոսին։ Ուզեցի զանգել, բայց հասկացա, որ արգելված է։ Եվ ժամն էր անհարմար, եւ վիճակը, որում հիմա գտնվերիս կլինես։ Ավելի լավ է պատուհանը բացեմ։ Գուցե սարո օթը ծրի հուշերս ու երեզի ստակությունը պետք էր սпасել։ Պետք էր փորձել ապրել այնպես, ինչպես մինչև այս երազը։ Վերջի վերջո սովորել ենք չէ այս վիճակին։ Ու ընդհանրապես, կյանքում ամենակարևոր բաներից երկուսն են առավել կարևորը՝ ցանկությունն ու սովորելը, ընտելանալը։ Դժվար ենք բաժվում մարդկանց իրավիճակներին, բայց պահ է գալիս, որ պետք է հետ բաժվենք։ Այ հենց այդ պահն է վճռականը՝ բեկում մցնողը, քեզ ծնկի բերողը, հետագա քայլերդ ուղենշողը բայց ես ընդամեն ուզում էի երազս պատմել քեզ։ Երազն ամեն մեկին չես պատմի, չէ՞։ Մանավանդ չես ուզում երազիդ տեսածը պատմել երազումդ չեղած մեկին։ Ընդամենն ուզում էի պատմել, բայց գիտակցում էի, որ հեչել ընդամենը չի։ Պատմելու համար պետք է բազմաթիվ երազանքների, արգելքների վրայով հետ թռչեի ու մատը ստանեի դեպի քո համարը։ Ես ուզում էի քեզ երազս պատմել, Իսկ դու հավանաբար դեռ երազ էիր տեսնում։ Երազումդ միգուցե եւ ինձ էիր տեսնում, բայց չէ, հազիվ թե ինձ տեսնեիր։ Դու ասում էիր, որ ինձ միշտ իրականում ես ուզում տեսնել։ Երազումս նայում էի քեզ, հասկանում, որ անցյալից միայն աչքերդ են մնացել քո մեջ ամփոփող։ Այո, հենց քո մեջ ու ոչ թե քեզ վրա, որովհետեւ աչքերդ ավելի խորն էին, քան հայացքդ։ Հայացքիդ մեջ սառնություն կար։ Այդպես էլ պետք է լիներ։ Կամ պետք է համար լինեիր, որ չփոխվեիր, կամ էլ չափազանց երջանիկ։ Չնայած ոչ մեկն ես ոչ էլ մյուսը, կամ պետք է փոխվեիր, որ չհիմարացնեին, կամ էլ շատ էին հիմարացրել, որի արդյունքում էլ մի օր վերջապես խելքի ես եկել ու փոխվել։ Նայում էի քեզ ու հասկանում, որ ինքս չեմ փոխվել, բայց ոչ թե չափազանց երջանիկ էի կամ համար, այլ ուղակի դեռ չէր ստացվել քեզ վանել ներսիցս։ Խորն էիր մխրճվել, պետք էր շտապել, բայց շտապելու տեղ չունեի։ Պետք էր ազատվել երազը վերհիշելուց, արդեն մատներս վառող ծխախոտի մնացորդից։ Պատուհանը բացել էր պետք։ Սենյակը ծխով ու դրա մեջ թափարող հայացքով էր լցված։ Հայացքիդ մեջ սառնություն ու ափսոսանք։ Թեթև ցածկով մահճակալից հեռացա ու քայլերս ուղեցի դեպի սառնարան, երազս թողնելով ննջարանում։ Սառնարանները պատուհան չունեն, բայց միշտ ցուրտ է այնտեղ։ Դուրը բացեցի ու պայծառ լույսից աչքերս բացվեցին։ Դատարկություն։ Տան պատերից ներս սառնարանում դրսում պետք էր խանութ գնալ, ուտելու որևէ բան առնելու։ Վրաս գցեցի կախեչից կախված թեթև վերարկուն ու իջա ներքև։ Վերելակի մեջ հասկացա, որ դեռ բավականին շուտ է։ Մատս տարականգի կոճակին, որ նորից վեր բարձրանամ։ Դռները հետևիցս արագ փակվեցին։ Բախտս այս անգամ բերեց, թե չէ երբեմն ստիպված եմ լինում նորից մտնել թռվռալ մեջը, որ դռները փակվեն։ Մոտեցա դրանը, ձերքս տարագրպանից հանեցի բանալիների խուրձը։ Դրանցից շատերը վաղուց արդեն պիտանի չէին։ Շատերի կողպեքներն ու փականները փոխվել էին, իսկ ես ալ իրավունք առավել եւս հնարավորություն չունեի դրանք բացելու։ Մի պահ խճճվեցի բանալիների խրձի մեջ։ Գտա պետքականը, միակ օգտագործվողն ու փորձեցի բացալ դուռը։ Սակայն իզուր, Մի քանի անհաջող փորձանելուց հետո ձերքս տարա դրան բռնակին, դանդաղ զգուշորեն իջեցրի ներքև։ Մի պահ վարանեցի։ Վարկյաների ընթացքում մտքովս ինչ ասես անցավ։ Արդեն թալանել էին բնակարանը։ Գողերը դեռ այնտեղ էին, թե մոռացել ու ինքս էի դուրը բաց թողել տնից դուրս գալիս։ Չէի կարողանում հիշել։ Ամենավատը դավաճանություններից, երբ հիշողությունը դե դավաճանում ամեն հնարավոր ու անհնարին վարկած, ամեն վատ կամ հուսադրող միտք գլխովդ անցնում է։ Սկսում ես քեզ ներսից կրծել, Մի փոքր չնչին կետ որսալ, որից կկարչես ու կշարունակես մտքերդ։ Հուշերը ճիշտ ու դրամաբանորեն շարադրել։ Մեղադրում ես ինքդ քեզ, անիծում ես կյանքը, պատճառներ փնտրում արդարացման համար։ Մտքումս միայն դու էիր։ Ներս մտա, քայլերս ուղեցի դեպի ննջասենյակ, բայց երազս արդեն այնտեղ չէր։ Օդն էլ մաքրվել էր ծխում թափարող քո հայացքից։ Նայեցի պատուհանից դուրս ու հասկացա, որ առավոտ է։ Սովորական ու մռայլ երկնքով քողարկված առավոտներից մեկը։ Որոշեցի պարկել։ Դանդաղ մոտեցա մահճակալին, նստեցի գլուխս ու մեջքս սեղմելով հենակին։ Վերցրի գիշերվանից հետո մնացած ծխախոտներից ամենավերջինը, արագ վառեցի ու փորձեցի հիշել երազս։ Անօքուտ էր։ Վերցրի պահարանի վրա դրված նվիրած դգիրքը, բացեցի ու չկարդացի։ Ծանոթ մի բույր հասավ քթիս։ Դու էիր բուրում թերթերից։ Ունեցածդ գրքերի մեջ երբեմն ամենաթանկն ու արժեքավորն է դառնում ոչ թե այն մեկը, որի բովանդակությունն է հոգեհարազատ, կամ որում գրված նյութը մտնում ու խառնում է ուղեղիդ ամենափոքր ցալքերը, հեղափոխում կյանքդ, կամ որի համար շատ գումար ես վճարել այլ այն, որի մեջ գրված մաղթանքներն ու ցանկությունները մաղթողն ու նվիրողը հենց արժեք ունեն քեզ համար։ Բացում ես առաջին էջը, կարդում ես մակագրված տողերն ու մեկ ուզում ես չշարունակել։ Չես սկսել տպագիր տեսքով գրածը։ Մեկ էլ ուզում ես սկսել ու ամեն տողի մեջ գտնել նվիրողին։ Երբեմն ուզում ես շուտ ավարտել։ Յուրացնել բովանդակությունը, մեկ էլ մտափոխվում ես եւ որոշում, որ ամեն անգամ քնելիս պետք է մահճեկալիտ կողքին տեսնես այդ գիրքը։ Մի քանի էջ կարդաս, որ քնես նրա մասին մտքերով։ Ունեցածդ գրքերի մեջ լավագույնը թերևս մտքումդ գրված գիրքն է։ Հիշողությունների տեսքով, երևակայությանդ թրիչկներով, քո մտածած գույներով նկարազարդված կազմով, որը հենց ինքտես վերնագրում։ Արագ փակեցի գիրքը, դրեցի պահարանի վրա եւ հանգցնելով վերջին ծխախոտի մնացորդը տեղավորեցի անկողնուս մեջ։ Հպվեցի լուսամփոփին, որ անջատվի։ Գիշեր էր, Արվարձաններում տիրող ոչինչով չառանձնացող հերթական գիշերներից մեկը։ Դատարկ փողոցներով ու լույսերը մարած բնակարաններով։ Գլուխս դանդաղ հանգստությամբ կտրեցի բարձից ու նստեցի անկողնուս մեջ։ Երազումս մեզ էի տեսել։ Պատրանք քաղաք, արտագաղթած կարոտ գրքից։ Քաղաքը միշտ ինչ որ բան է մեզ հիշեցնում։ Մորացված անցյալներ, վերջացած պատմություններ, ամեն հուշարձանի մոտ կան չկայացած հանդիպումներ։ Ամենանկյունում կիսատ մնացած խոստովանություններ, գրեթե յուրաքանչյուր պատուհանից ներս մեղադրանքներ ու արդարացումներ, կանգառներում հրաժեշտներ, պուրակներում սառած համբույրներ։ Հիշելու շատ բան կա, եթե իհարկե ցանկանաս հիշել։ Ամեն ուրախմուկ է, այնպիսի խժդժոց, որ խլացնում է ներքին ձայնդ, ինքդ քեզ հետ ունեցած զրույցներդ։ Իսկ մեր հարազատ փողոցները դատարկվել են ցանոթ դեմքերից։ Հայացքով միշտ ինչ որ բան կամ ինչ որ մեկին ես փնտրում։ Մի հին ցուցանակ, մի քանի հին քար, Մորացված բարև կամ կորած ժպիտ։ Երբեմն թվում է գտել ես։ Փորձում ես վազել ձեռքը դնել ուսին ու շշնջալ կանգ առ, բայց միշտ սխալվում ես։ Այդ ժամփ ընտրող հայացքը թարում ես ներքև եւ հանդիպում միշտ նոր ու անորակ ասֆալտի կամ սողացող դեմքերի։ Ցավալի է լինել այնքան մոտ, որ զգաս շնչառությունը, սրտի զարկերը, բայց բայց չտեսնես իմ փողջող իրականություն։ Ամենահեշտ բանն է փողջել իրականությունից, բայց ցավոտ է, երբ իրականությունն է փողջում քեզնից։ Մնում է միայն ինքդ քեզ բազմատես, սփրես ամենուր։ Մտքերս ցակուցրիվ եմ արել, որ เป զի նրանցից գոնե մեկը որսաս։ Տարբերություն չի կա որ մեկը։ Նրանց բոլորի մեջ դու ես։ Երբ սխալ են հասկանում լռությունդ, ավելի լավ է հավերժ չխոսել։ Մնում է քայլել, տարալուսվել բազմությանն ու կորչել։ Որքան ուզում ես մտքումդ հայհոյիր, քայլիր ամենքի քայլին համընթաց ու աննկատ։ Մռայլվիր կամ հոգոցանիր։ Միևնույն է, ինքդ քո ձայնը անգամ աղոթքդ չես կարողանալ լսել ականջ թմբկահարող միալար ու խլացնող ճիչացող դատարկության մեջ։ Փուչ հոգիներ, սին հույսեր, դատարկությունով վխտացող փողոցներ։ Երևի թե լավագույնը հեռանալն է, վերադառնալու հույսով, մնալու ցանկությամբ։ Հեռանալ դեպի անեզ զրանգոյություն, որտեղ րոպեները հաշվելու կարիք չի լինի, որտեղ ոտքերդ չեն հոգնի։ Կկարողանաս քայլել անգամ փակ աչքերով, ուր ձեռքդ կհասնի երկնքին, միտքդ կանգ կառնի։ Այնտեղ քամիներն այնքան մեղմ ու զով կլինեն, որ նրանցից չես կամենաբաժանվել։ Ուր քեզ օտար փողոցներում կհանդիպես կորած հարազատ դեմքերին։ Կտեսնես, բայց բայց այլևս ոչինչ չես զգա։ Դուք լսում էիք Դավիթ Սամվելյանի պատմածքների երրորդ մասը։